Эзэн та нарт хамт байх бол тугай. Таны амьсгалтай хамт байх болтугай. Матэн гисний дагуу Цэмидиний ариун талаас хүн шүнжлээ. Эзэн Есүс олон түүнийг хараад өөлхөөд гараад түүнийг сүүсний дараа шайнарын түүн дээр ирлээ. Тэр амнын тэрэндээ сүрхаац ялив. Сүнсэн дотроо ятуу хүмүүс ерөөр тгий. Учир нь Тэнгэрийн хаанчлал бол тэднийх юм. Гашуудаас буй хүмүүс ерөөр тгий. Учир нь тэд тавшраг авах болно. Тэргүүн хүмүүс ерөөр тгий Учир нь тэд дэлхийг өвлөн аваах болно. Зөвхт байдлын төлөө өрсөж чангагдсан хүмүүс ерөө тгий. Учир нь тэд хангалуун болоо болно. Энэрэнгүй хүмүүс ерөө тгий. Учир нь тэд өршөөл энэрлэлийг хүртэх болно. Тэрхэн дотроо террариум бэгц хүмүүс ерөө тгий. Учир нь тэд бүрханыг харах болно. Амарамл амара тайфныг тогтоогч хүмүүс юу тийм өдрөн тэд бурханы хөвгүүд гэж нэрлэгдэх бүлэн. Зөвхт байдлын төлөө хавчдсан хүмүүс юу тийм өдрөн Тэнгэрийн хаанч тайлбар тэднийх юм. Надаас болж та нарыг хүмүүс дурамжиж хавчиж хурамчаар та нарыг өсрэг зүсэн бүрийн хорон мөг ялхаад та нар юу тийм Тэнгэр tych шагнаар тань агуу учир баярцгаа мөн баяр хүртэ байцгаа. Учир нь танараас өмнө байсан эш үчхлэгцдийг тэд энэ хүүх хавдсан юм. 그때 예수님께서 군중을 보시고 산으로 오르셨다. 그분께서 자리에 앉으시자 제자들이 그분께 다가왔다. 예수님께서 입을 여시어 그들을 이렇게 가르치셨다. 행복하여라, 마음이 가난한 사람들. 하늘나라가 그들의 것이다. 행복하여라, 슬퍼하는 사람들. 그들은 위로를 받을 것이다. 행복하여라, 온유한 사람들. 그들은 땅을 차지할 것이다. 행복하여라, 의로움에 줄이고 목마른 사람들. 그들은 흡족해질 것이다. 행복하여라 자비로운 사람들 그들은 자비를 입을 것이다. 행복하여라 마음이 깨끗한 사람들 그들은 하느님을 부를 것이다. 행복하여라 평화를 이루는 사람들 그들은 하느님의 자녀라 불릴 것이다. 행복하여라 의로움 때문에 박해를 받는 사람들 하늘나라가 그들의 것이다. 사람들이 나 때문에 너희를 모욕하고 박해하며 너희를 거슬러 거짓으로 온갖 사악한 말을 하면 너희는 행복하다. 기뻐하고 즐거워하여라. 너희가 하늘에서 받을 상이 크다. 에즈니 우크. болсон байсан гэнэ. Би өмнө нөгөө цирк байхдаа заа байсан гэсэн шүү дээ тий. Шин цэргүүд ингэ заа зүгт байсан. Тэр үед бас сүм дээр бүтэн сэн өдөр байгон сүм дээр очихоор би нарийн бүтэн сэн өдөр байгон чирийн дотор бас сүм байсан юм аа. Тэгээ сүм дээр очоод хамтдаа миса өргөөд ингэж явдаг байсан. Тэгээд тэр үед аа би бас ингэ туслахаар яадаг байсан юм байна тэр шин цэргүүдтэй. Тэгээд мисаны дараа юм уу эсвэл мисаны өмнө байсан билүү хүмүүс ингэж хүмүүс ингэж суугаад ингэ байхдаа тий загсаач ингэ сууж байхдаа шокопай ингэ тарааж өгдөг тий шокопай өнөөдрөөс цааш шокопай мэй гэж дигний 10 хүн ингэ сууд ингэ суугаад ингэ байх суусан гээд 10 хүмүүс орж ингэ так тоолоод 10 хүн сууж байна гэхээр 10 шүхшхүү бай өгөөд за хоогрыг явуулаарэ гэхээр нэг нэгээр аваад явуулаарэ гэсэн үг тийм. Тэгэхээр ингээ олон хүмүүс байг учраас ингээ тарааж ингээ явхдаа гинэд цаанаас манай дараа ирээгүй гэж хэлсэн. 10 хүн сууж байсан учраас 10 шүх бай өгсөн чинь хоон сууж байгаа хоёр хүн ирэхгүй бай гэж ярьдаг байхгүй юу? <laughs> Ирэхдээ. Ямар утгатай вэ? Дундаас хүн авсан юм утгатай тийм. Өөхгүй ярэ тийм. Тэгээд өө хин авсан блэ? Өө угарэ гэсэн. Эцнээ хэлсэн мөртлөө хүмүүс ерөөсө чимээгүй. Тийм. Юу нэг солонгос эрэгтэйчүүд бүгдээрээ манай Монгол жоохон бас ерөн явах хөстэй л дээ тий. Харин манай солонгос хүмүүс хөвчлэн эрэгтэйчүүд нь бүгдээрээ зэрэг явах хөстэй учраас а тэр маш боловсролтой хүмүүс бас зөндөө байгаа тий. э тэгсэн чинь хамаагүй одоо нэг шокопайд бүх амнаас чөрирлээд одоо ингээд тий Ой та нараа ингээд имэр хүмүүс юм уу тий өгөөч тий гэсэн чинь чив чимээгүй оохгүй тэгээд яа фарахгүй би дахиад хоёр шокопай гаргаад авахар амзаагүй байсан хүмүүст өгдөг л доо тий Тэр мэдээж тэр залуу тий хүүхдүүд ингээд залуучууд зэрэгт дүнгиж ороод маш өлсөн байхаа чөлөөтэй юм иддэг байсан хүмүүс бүх зүйлийг хязгаартай байсан учраас маш өлсөн биз дээ. Тэгээд нэг Жупанаас болохоор маш чаргаатай байсан байхаа гэж бодож байгаа тийм. Харин энэ Жупай нэг Жупайгаар олсон тэр заргаал хэр удсан блэ гэж бодож чинь тийм. Төрөө зөрөө биш үү тийм. Бузаац яваад дахиад үйлсгүй шууд сайн идсэн Жупай хаана гэж өөрөө илүү нэг эдсэн ч гупай ямар ч нэмэгсэн юм байхгүй гэрээ тгээс явцсан байх уу. Тухайн үед нэрээ өөрийн бүх амьдрал боловсрол зориуллаад <laughs> хамгаас нь тэр жукпай гараа зээш жукпайнаар олсон азар байв. Хэр удаан байсан бүү гэж бодож байгаа. Өнөөдөр ерхдөө айлтал дээр ерөөл тавэ. Ерөөллийн талаар Заргаалын талаар ерөнхийдөө ярилцсан байна. Солонгос хүмүүс нь өвчлэн та нар өсөмдөө яагаад ирдэг вэ гэхээр амар тайванаа олох юм бол сэтгэл жоохон ингээд тайвшруулахын тулд ирдэг гэж ярьдаг. Манайх нь ямар вэ? Манай монгол хүмүүс нь та нараа өсөмдөр ирээд ерөөхдөө бурханаас өрөөл ивэлийг олохын тулд мөн бистэй те. Тэгээд жаргал тавихын тулд Мөн үү? Яагаад ирдэг вэ? Тийм. Фаадер хөрөх учраас үгүй <laughs> хуучлаа. <laughs> За, тэгээд ерөөл Азаргаа гэдэг нь янз янз зүйл байгаа байхаа тий. Зарим ерөөл гэхээр яг одоо маргааш хэрэгтэй учраас надад яг Тэнгэр бурхан юуэл яг одоо хэрэгтэй учраас ихдээ асуудаг ерөөл бас байх магадгүй. Эсвэл тиймэрхүү зүйл юу байгаа вэ? Бараг яг шалгаатай болох хэрэгтэй тэгвэл намайг ивэж тийм надад тийм нэр таны ивэл хэрэгтэй байна гэж цаар бирах боломж байна. Удаан хүлээс чи автобус ерөөсөө ирэхгүй. <laughs> Тэгэж бас та намайг ивэж хүйдэн байна. Хурдан явлаа. Бас энэ цайбираар бас цайбираар байж болно. Эсвэл нэрээ үнэхээр э, юм аваар байгаа тий. Худаалдаа заахаар өсөж байгаа гэдэг. Тэр чи бас тэрийгээ нэ үнэхээр тэрийгээ би олмоор байв. Надад боломж байгаасаа. Гин бас бурханы заргал гэх юм уу, ивэл, ерөөл асуух гуйхэн мөн байна. Жохо хол харахаар нь өөрийн хүүхдүүдийн хэтлүү бас аа нэрээ үнэхээр э, азралтай амьдрахи бурханаас гуйж байна тий. Манай хүүхдүүд нэмээр бидний өрөөлж ингэж бас цайврах боловч бас байна. Харин манай хүмүүсээс хэрвээ хэрвээ та яг одоо хэрэгтэй зүйлийг олгохдох ивэл ерөөл авах хүсэж байгаа мó эсвэл бүү зүйлд тохирохгүй тиймэрхүү ивэл авах хүсэж байгаа мó гэж асуухаар хвчлэн манай мөнгө хүмүүс нь ерөө нь хараалах сайдаг учраас тий муу зүйлд тохирохгүй ивэл авахын дээр гэж бодох байха. Дээр үед нь ер нь хүмүүс тэгдэг байсан. Та нар яг хэрэгтэй зүйлийг олох, ивэл хэрэгтэй юу эсвэл муу зүйлд тохирохгүй ивэл хэрэгтэй юу гэж засахаар ерхдөө муу зүйлд тохирохгүй тиймэрхүү ивэл хэрэгтэй гэж хэлдэг байсан. Одоо ямар вэ? Алин дээр вэ? Хоёр үе за яг ганц нэг боломж байгаа. Яг хэрэгтэй зүйл олгох ямар тиймэрхүү ивэл ерөөл хэрэгтэй байна. Эсвэл муу зүйлд муу хэрэг дээр тохирох чадахгүй тиймэрхүү үйл хэрэгтэй байна гэхээр та нар аль нь сонгох санаатай вэ? Хич юм? Эхнийх нь аа хэрэгтэй юм олдох. За тэгээс тэгээд сонгож чадахгүй чигээрөө юу ч байсан ч угаасаа гэж байгаа юм. <laughs> Аль нь цамаагүй угаасаа гэж юу яаж нү? Тий мэдгүй тэр амьдралын тухай юу гэж бодож байгаа вэ гэхээсээ яагаад байха. Харин бид нар хүсч байгаа юурол Азрагаал янз янз юм байгаа. Харин өнөөдөр яг Есүсийн ээлтэл дээр хэлснээр бид нараа сонсвол аа ивчлэн яг бидэнд өгч байгаа юурол гэдэг нь тайтгаарруулах, тайвшрал, мөрөөдөл имерхүү зүйл юм байна. Өө тэр зайлшгүй юм биш үү гэж юм тотроогүй боддоор надад юм ох хэрэгтэй байна. Өгөхдөх хэрэгтэй байна. Тэгэж бодох боломж байгаа. Харин хичнээн дутуу байсан чинь хичнээн муу зүйлд тохирсон чинь яг одоо хэрэгтэй байгааг ерөөсөө олж чадахгүй байсан чинь Тэнгэр бурхан бинарт үргээ цаант байх тэр учир нь яг бидний хувьд тайвшрал мөрөд мөн байна яг өнөөдрийн ярилцлаар бидэнд яг сануулж явуулж байна. Сэргээж явуул. Тэр өчир нь ийм байна. Юу л хэлэхгүй. Нэгдүгээр үн шалтгаар юу гэсэн бэ гэдэг. Дэлхийн бүх бүхийг л даруй хүмүүсээ та нар эзнийхээ түүний захирамжийг тайж ирсэн хүмүүсээ зүв шудрагийг хай. Төлөв байдлыг хай. Магтгүй эзний өөрийн өдөр та нар нуугдсан байх болно. Тэнгэр бурханаас ивэл ерөөл аавн гэж бодож ин тийм ээ нэг талаар нь тэр мөн байна. Харин Тэнгэр бурханы цэнхэн ивэл ерөөл бидэнд явж байгаа азаргал маань юу юм бэ гэвэл Тэнгэр бурхан бид нарт хамт байгаад түн тэргэл бидний шинхэн ерөөл байж болно. Тэгээд Тэнгэр бурхан бид нарт хамт байгаа учраас яа өнөөдөр хэлснээр түүний өөрийн өдрөөр өдөр та нар нуугдсан байх болно гэсэн. Муу зүйлээс зүйлд тохирох тэр аюулаас нарийн хол байж болно. Чухал завирсан учраас яг хэрэгтэй зүйл өгөх юм биш. Анхны шат дээр тгийж ойлгож болно заяа. Бурханаас буй тэгвэл олготно. Хай тэгвэл тий аав. Харин бүх зүйлийг хамгийн түрүүн тавих ёстой нөхцөл маань юу юм бэ гэвэл Тэнгэр бурхан. Тэнгэр бурхан өөрөө яг юурэл байхгүй. Бид нар тусдаа имерхүү юурэл хэрэгтэй байна, имерхүү ивэл хэрэгтэй байна, имерхүү азаргал хэрэгтэй байна гэж тус тусдаа хайх юм биш. Бүх зүйлийг Тэнгэр бурханы хайрт байгаа бүх хүмүүст бүх зүйлийг өгдөн гэж дахиад энэ нэгдүгээр уншлагаар мөн айл талаар бидэнд яг сануулж өгч байна. харин ивчлэн өнгөнөр байна. Тэнгэр бурханы хайхаас түүнээс юу олж болох боломж байгаа вэ? Энийг хамгийн түрүүнд тооцдог учраас царим нь юу ч авч чадахгүй байдаг. Тийм учраас би нарыг ихчлэн бас нөгөө тэр бөө тэ үйлчлэхэр явах магадгүй гэж бодож байгаа. Тэд нар яг одоо хэрэгтэй зүйлийн талаараа сонсоод яг одоо хэрэгтэй зүйлийн талаар цай бирч байгаа. Энэ залбирал мэдгүй. Тэр нараа ямар өвчээрээ тэгдгээ сайн мэдгүй. Харин яас чи ингээрэ тэгээрэ гэж үнийг сонссныхаа дараа тэгээд өөрөө яг хүссэн олсон мөрдлөө. Үүнээсээ болохоор цаашдаа Тэнгэр ухаан надад өгөхөөр бэлтгэсэн илүү том бэлэг, алдсан бэлэг юу вэ гэдгийг би нар ерөөсөн мэдгүй. Цаашдаа манай хүүхдүүд миний ирээдүйд яг өгөх өгөхөөр бэлтгэсэн. Өгөхөөр Тэнгэр ухаан өөрөө бэлтгэсэн мөрдлөө 사인이 무엇에서 아수가 약 어떤 хэрэгтэй зүйлийг олохын тулд хайсан алдсан тэр ивэл ерөөл юу вэ гэдгийг ерөөсөө би нараа мэдэхгүйгээр явд юм аа тэ. Бурхан өөрөө ерөөлч. Түүнтэй хамт байхаар би нараа муу зүйлд тохирох тэр аюулаас бас хамгаалагдах болно. Яг үнэхээр би яг юу асуух ёстой гэдгийг ерөөсөө мэдэхгүй мөртлөө бурхан бидний төлөө өөрөө хэрэгтэй зүйлийг бэлтгэсэн учраас бурхан өөрөө бидний ерөөл Тийм учраас түн таамт байгаа бид нараа байнга тайвшрал мөрөөдөлтэй татгаруулал аваад тэгэж амьдрахад боломж байга та. Хэрвээ ямар нэг хүн надад мөнгө өгөөч гэхээр би мэ гэж мөнгө өгсөн чинь миний гараа бариад миний гардаа баярлаа баярлаа гэдэг хүн байдаггүй шүү дээ. <laughs> Харин ингэжлэн бид нараа тэгдэггүй. Бурхан бидэнд бүх зүйлийг тодорхой бидний төлөө бэлтгэсэн мөрдлөө өөр сэтгэлээс үнийгээ хайгаад явдаг. Явдаг. Бурхан өөрөө бидний юурш. Түүнтэй хамт байхын тулд нэгдүгээр уншлаг дээр би нөөс унсан байна. Адил та нарын айзныхаа түүний зархамцыг тайлж ирсэн хүмүүсээ зөв шудрах хай. Төлөв байдлыг хай. Магадгүй эзний өөрийн өдөр та нараа нуугдсан байх болно гэж бидэнд сотрын арга хэмжээ цааш өгч байгаа. Тийм учраас өнөөдөр иймэрхүү хүмүүс юрэлтэй, иймэрхүү хүмүүс юрэлтэй, иймэрхүү хүмүүс юрэлтэй. Би тэгвэл сэтгэл дээр ядуу байх ус тийм үү? Би байнга дарамттай байх ус тийм үү? Би хамаагүй мэдээж дүлгүн гэдэг нь гайгүй дүлгүн сэтгэл юм уу? Цан харин би цангаач байх, байнга цангаач байх ус тийм үү? Үлсж байх ус тийм үү? Гашуудач байх хүмүүс юрэлтэй гэсэн учраас байнга уйлах ус тийм үү? Тийм утга биш. Бурханы хайгаар явж байна уу? яг өгөхдөх ёроол маань Бурхан өөрөө гэдгийг бидэнд сануулж өгч байгаа. Тэгээд нэр бина би ерхдөө бинараа Бурханаас ёроолыг олохын тулд авахын тулд юу гэж бодд байсан бilé гэдгийн талаар бодцгоё. Тэгээд түр зөрөөс хүмүүс хүмүүст нэр наад хүмүүсээ 자, 우리 형제자매 여러분, 제가 한국말로 해야 된다는 걸 까먹고 몽골말로 <laughs> 너무 길게 <laughs> 하는 바람에 기다리셨죠? 네. 오늘 진복팔단에 대한 그 말씀을 들었습니다. 근데 그 뭐 우리 군대에 있을 때 제가 이제 성당에서 이제 봉사하다 보면 우리 신병들 초코파이 받는다고서 이렇게 다 앉아 있잖아요, 그죠? 10명이 앉아있어서 앞에서 쪽파 10개를 뒤로 돌리고 다음 줄 돌리고 다음 줄 돌리고 하는데 한참 돌리다 보면 저기서 한 두 명 못 받았다고 그래요. 대부분이 그래요. 대부분의 음. 줄에서. 가다가 중간에 이제 없어진 거예요. 한 10명 <laughs> 앉아있는데 10개 주면 다 10, 명이 받아야 되는데 한 두 명 못 받았다고 항상 그럽니다. 그러면 아무리 내놓으라고 하고 어쩔 때는 뭐 대학원 졸업한 사람들도 막 앉아있고 그래요. 그게. 다 소용없어요. 네. <laughs> 네. 어디서 왔든뭐 서울 출신이건뭐 어디 뭐 어디 출신이건 상관없이 앉아 있는 사람들 다 우리 아시잖아요 한국에 있는 군대는 다 가야 되니까 그 사람들이 상태가 어떻든 상관없이 초코파이는 항상 부족합니다. <laughs> 그래서 아무리 내놓으라고 협박을 해도 안내놓안 내놨죠. 물론 막 다 뒤지고 그러면 되지만 그렇게까지 할 건 아니고 얼마나 배고팠으면 그랬을까 싶어서 그냥 한두 개 더 줍니다. 그래서 근데 이제 생각해 보면 그 사람이 이렇게 자기의 모든 그동안 살아왔던 삶과 학력과 <laughs> 명예와 모든 것을 걸고 지킨 그 초코파이 하나의 행복이 얼마나 갔을까 <laughs> 이런, 이런 생각을 하게 돼요. 우리가 행복이라는 거 오늘 그 진복팔단 하느님으로 하는 예수님께서 얘기해 주시는 그런 복 우리가 이제 한 어제도 우리 복 서로 많이 나눴죠 새해 복 많이 받으시라고 어떤 복을 우리가 원하는가 봤을 때 금방 지금 당장 필요하기 때문에 찾는 복들이 있습니다. 아, 지금 당장 필요하니까 당장 내일 시험 봐야 되니까 시험 볼 때 점수 잘 나오게 해주세요. 복불 빌기도 하고 그죠? 아니면 뭐 버스 오래 기다리니까 버스 좀 빨리 보내달라고 화살 기도를 하기도 하고 그것도 일종의 복입니다. 아니면 아, 장기적으로 봐서 우리 자손들에게 내가 뭐 나중에 이런 것들을 뭐 이렇게 살고 싶다 하면서 그러좀 장기적인 복을 빌기도 하고 근데 이제 혼자 생각을 해봤어요. 복은 결국엔 두 가지입니다. 내가 필요한 것을 얻을 수 있게, 어, 내가 필요한 것을 달라는 복과 내가 나쁜 일을 당하지 않게 해달라는 복. 보통 크게 두 가지로 구분이 돼요. 만약에 둘 중에 하나만 선택할 수 있다 한다면 우리 신자분들은 어떤 걸 선택하시겠습니까? 내가 필요한 것을 내가 나에게 내가 필요한 것을 받을 수 있는 복과 나쁜 일이 생기지 않는 복. 어떤 것을 원합니까? 라고 아까도 우리 몽골 신자분들한테 질문해봤어요. 을 예, 한번 생각해보세요. 만약 둘 중에 하나만 선택할 수 있다. 그러면 어떤 것을 선택할까? 고민되시죠? 네? 복이라는 것을 우리가 지금 나한테 필요한 것 혹은 이렇게 크게 두 가지를 구분했을 때 이렇게 생각한다면 우리는 고민할 수밖에 없습니다. 근데 오늘 복음과 일독서에서 우리에게 가르쳐 주고 있는 것은 복이라는 것, 하느님으로부터의 축복이라는 것은 이런 어떤 그런 케이스 바이 케이스로 우리가 참 얻을 수 있는 것이 아니라 하느님 자체가 우리에게 축복이라는 사실을 상기시켜주고 있습니다. 일독서에서 그렇게 얘기하고 있어요. 주님을 찾아라 그분의 법규를 실천하는 이 땅의 모든 겸손한 이더라 의로움을 찾아라 겸손함을 찾아라 그러면 주님의 분노의 날에 너희가 화를 피할 수 있으리라. 뭐 어찌됐든 우리가 하느님을 찾는 이유, 하느님을 찾는 이유는 하느님으로부터 무엇을 받을 수있지 않을까 하는 기대감 때문이라고 볼 수도 있습니다. 보통 우리가 첫 번째 단계에서. 그렇지만 우리가 하느님을 찾는 이유는 내가 그분으로부터 무엇을 받을 수 있겠구나 하는 어떤 그런 계산이 앞섰을 때는 사실 아무것도 받지 못합니다. 우리 신앙이 지향해야 되는 바는 모든 것의 첫 번째 조건, 하느님이 계시기 때문에 나에게 필요한 것을 주고 또하느님과 함께 계시기 때문에 화를 면할 수 있다라는 그렇기 때문에 모든 것의 첫 번째 조건은 하느님이십니다. 하느님 자체가 복이라는 얘기죠. 내가 따로 이러한 복이 필요합니다. 이러한 축복이 필요합니다. 이러한 어, 화를 면할 그런 복이 필요합니다라고 찾는 것이 아니라 하느님을 찾지 않 하느님께서 우리 함께 계시다는 것 자체가 우리에게 선물이 된다는 사실입니다. 그래서 오늘 복음에서도 뭐 슬퍼하는 사람들, 가난, 마음이 가난한 사람들, 어, 박해를 받는 사람들, 뭐 이러면서 우리에게 어, 참기만을 원하면, 그러면 복이 주어지는 것처럼 우리가 잘못 이해할 수 있어요. 그런데 그것이 아니라, 하느님이라는 존재 자체가 저희에게 이 진복팔단에서 얘기하고 있는 그 복은 위로이고 또 희망입니다. 하느님이 나와 함께 계시기 때문에 내가 위로받을 수 있고 하나님께서 나와 함께 계시기 때문에 내가 희망할 수 있다라는 그 사실을 우리에게 다시 한번 상기시켜 줍니다. 그래서 어, 우리가 뭐 내가 저기 누구한테 도움을 주는 손, 누가 누군가에게 뭐 도움을 준다고 했을 때 손을 붙잡고 손 붙잡고 사람을 쳐다보고 감사합니다 그러지 손을 보고 손한테 감사한다고 라고 안 하잖아요, 그죠? 예. 하느님께서는그 자체이십니다. 우리가 근데 가끔 그 손만, 손, 저 손에서 나한테 뭘 줄까? 그 손만 쳐다보는 경우가 많아요. 그래서 오늘 일독소와또 뭐 오늘 복음 말씀 안에서 우리가 진복팔단, 진짜 행복이 무엇인가? 라고 우리에게 상기시켜 주는데 오늘 제가 여러분들에게 드리는 그 복의 진짜 정체는 하느님 당신이라는 것을 다시 한번 상기시켜 드립니다. 그래서 내가 행복을 얻기 위해서 나는 누구에게 무엇을 위탁했었는지 되돌아보는 또 그것을 생각해 볼 수 있는 그런 한 주간이 되시기 바랍니다.